na gatandatu nayo uyu wa kane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza neza yaragendeye abarwayi bo ku bitaro vya Kayanza aho yagiye gusuhuza abagore n'abana bagwariye kuri ivyo bitaro akaba yabashiriye agakemanyi kagizwe n'ibintu bitandukanye amabarabara n'ibiraro vyononekaye bimwe bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura ngo bigiye kubandanya bisanurwa ayandi yubakwe bikaba byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'amabarabara mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu n'ibikorwa vya leta ngizo ingingo nkuru nkuru zigize ano makuru mu kanya idonite turasubiriye kubaramutsa twongera tubaha n'ikaze nk'uko twari duheje kubibabwira mu ngingo nkuru nkuru umukuru w'igihugu petero nkuru nziza asaba abarundi gukunda igihugu cyabo kugira ntibame bazera inze kwita indero y'abana no kwirinda abagenzi babi amenyesha makuru akabasaba gukora ibiganiro birimwo ubutumwa buremesha nayo abanyamahanga baba mu Burundi akabasaba kwisunga amategeko y'igihugu no kugira byangombwa dusabye abarundi na cane cane urwaruka kwirinda ubenebwe no kugendana n'abagenzi babayovya mwamwe muzirikana aya majambo meza avuga ngo hahiriwe umuntu atagendera mu nama z'ababi adahagarara mu nzira y’abanyabyaha. akicarana n'abacokoranyi ababikora bamenye ko imana izo bagaragaza abamenyeshamakuru tubasabye gutunganya ibiganiro bifasha mu gukomeza ubumwe bw'abarundi amahoro n'umutekano iterambere kugira amagara meza no gukomeza indero kavukire n'imico kamba by'abarundi Turasabye abanyamahanga ba mu Burundi ko boha bisunza amategeko y'igihugu kandi bafise ibyangombwa bikwiye abatabifise bihute kubirondera abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu burundi tubasabye kubahiriza amategeko no gutanga inkuru z'ukuri ku burundi tubasabye kandi kwirinda icyo cyose cyotosekaza imico n'imigenzo byacu mu bikorwa byabo basabwe kubahiriza no kugendera amasezerano n'inyifato bijanye nk'uko bikorwa bikubahirizwa mu bihugu byabo inzego za leta nazo tuzisabye kurikanura ngo ntizigwe mu mitego zitondera amategeko n'amasezerano agenga imigenderanire no gufashanya bibaye ngombwa ziture ubushikiranganji zijejwe nayo kuri uyu wa kane umutamakanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yaragendeye abarwayi bo ku bitaro bya Kayanza aho yagiye gusuhuza abagore n'abana bagwariye kuri ibyo bitaro akaba yabashiriye agakemanyi kagizwe n'imiceri ibiharage ibitenge isukari n'ibindi kurikira uyu mugwayi akaba yaganiriye na Bonaventure Bankika uko arenga kuva ryari bakuwa gatanu umufasoni w'umukuru w'igihugu yaje kubagendera aho yaje kwivuriza umwaka mubi mushasha mbega mwabyakiriye gute neza umukuru yagize neza ahubwo imana yongere imwongera imigisha none mwarimu bayeho gute hano muri iyi minsi barahonye nuko nyene none mwari musanze muronka abantu baza kubagemurira oya kubera nka twebwe tuva kure nk'abahafi babagemuriye baduha ahandi tugasuma uva hehe mu cibitoke twabyakiriye neza ahubwo imana imuhezagire azozaronka ibyatanga n'ibyo asigaza amabarabara yo mu gisagara cya bujumbura ngo yifashe neza muri rusangi umuyobozi mukuru ajejwe amabarabara Vincent yubahe avuga ko naho biri uko hariho amabarabara amwamwe aherutse gukorwa amaze kononekara akamenyesha ko agiye gusanurwa n'ibiraro bimwe bimwe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uyu muyobozi umuyobozi mukuru agasaba ubushyikiranganji bw'ibidukikije ko bwokingira inkombe z'uruzi ntahangwa kugira nirubandanye rwonona ibarabara rica imbere y'ihinguriro ry'ibinyobwa Brarud kurikira muri rusangi ababara barifashe neza ariko kandi sinoreka kuvuga yuko hari itameze neza ariko kandi leta iragerageza gukora ibice kugira ngo abantu baronke aho baca kandi murabibona isagatse cyo rumuri aha mu gisagara ca Bujumbura rero ubwa mbere kubura ko amabarara na kera arashaje turetse ariko gukorwa vuba aho no nk'ibarabara rya yaranda arica kuri avenue de l'arge no kuri barabara rica mu yakabiga avenue de l'amor nirica hagati mu yakabiga nyene no kubwira barabara avenue novembre nyene ryavuba eh, no kubwira barabara kandi riduga ku biro by'umukuru y'abankunguza amateka no kubwira kandi cimpari ya katedrali ritumbera habita kuri hidrolike eh, abantu barabara nita mashasha asigaye yose arashaje ashaje rero umuntu yambaye impuzu ishaje iratabuka itabutse naho no kuyiremura bisigura yuko rero ico gikorwa cyo kuremura amabarabara turakibandanya kandi namwe muri ko urabibona hari ishyirahamwe ryitwa credo ryaronse isoko ryo gusanasana amababa irikorera kogo hariho kandi n'ubu dutanga umwaka wa bibiri na cumi n'indwi amakontrika arategurwa kugira ngo ahantu habi habi ndavuga nko kuri burarudi habi cyane wose eh, tuzohatura umugambi wo kuhashyira beto kuko twabonye beto nicyo kintu kibana neza n'amazi kuri kaburimbi nawe n'amazi ntibonana mugabo kandi eh, abantu bamenye yuko ajya amazi aza kuri burarudi si amazi y'imvura gutyo nyine ni amazi ya aba yatorotse ku ibarabara rya mirongo ibiri na gatanu mu buyenzi akaca aca muri muri rafi fina ayandi agaca muri egidezo niyo maze ahora yuzura hajya rero twebera kugira ngo turonke umuti nyakuri w'ico kibazo nuko eh, abajejwe ivy'inzuzi aho nibaza ko rushanganje bw'ibidukikije eh, buha inzira rujya ruzi rukaza rutumbira ikiraro cya Chabrarud atari uko imisi yose imvura izogwa muzoca mubona amazi atoroka aca muri rafina aca muri egidezo tuzogira amadosiye d'appel d'offre tubashire beton nkuko twabigize ngaha ruguru gatoyi kuri exime kuja inama n'ingingo hagati y'abarongozi abanyagihugu hamwe n'aba bibafasha mu iterambere nivyo vyatumye intara ya Ngozi ironka ikibanza ca kabiri muri gwa rutonde rwatunganywa n'ubushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine mu bijanye n'ibikorwa vy'iterambere n'intwari bereye ivyo bikaba bishikirizwa n'urongoye iyo ntara Nduwimana Albert aho amenyesha ko bagiye kubandanya bakorera hamwe gusumba uko bakoze mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu kugira bazoronke ikibanza ca mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ikurikira buramatari w'intara ya ngozi ubikoze twakoresheje ni uko ubwa mbere hoho twasiguriye turasiguriranira na ba musanteri twese turi hamwe ibyerekeye ibisata bisanzwe mu mwaka bikorerwamo ukaraba kimwe kimwe tugategurirana icyo gisigura mu bwa kabiri bamwe bose bakavuga ingene basanzwe babikora kugira ngo abandi babarabire ko ikindi naco kwabaye ugukurikirana amakomine hambavu y'ayo manama tukayagendera dusanzwe dufise ubugenduzi bw'amakomine cyane cyane mu byerekeye by'ubutunzi turafise abajejwe ibisata by'imibano abajejwe ibisata by'ubutunzi turafise abaraba ingene imigambi itunganywa abo bose dukoranye bagahita bakagenda amakomine bakaraba ingene izi makumyabiri ikabitunganya bagaheza bakabaha impanuro ikindi naco twakoze kwigisha abenegihugu kugira ngo abenegihugu nabo kandi bategere uruhara rwabo haba muri ivyo by'intwari bereye haba iby'iterambere n'ibindi maze umwenegihugu nawe akamenya insiguro za kimwe kimwe kugira ngo amenye itagamburuka e, eh, n'icareka ico turiko turakora ni ukuvuga cyane cyane twaramaze no kubitangura icambere coco bamaze kuvugana ni uko tuzoguma dusiguriranira gisata ku bindi bimwe bita domaine ibi biranga ama indicateur hanyuma kandi tukabandanya no gusigurira bene gihugu tugasigurira mvukira dusanzwe dufashanya z'amakumi atandukanye tugafashanya nabo dusanzwe dufashanya bamwe bita abapartenaire ku buryo bw'uko bamwe bose mu biberekeye bazagira icyo baterereye mu guharanira irangi tubandanye ano makuru no mu gisata cy'indero intara ya bubanza yabaye ya mbere mu mwaka w'icumi mu gihugu cyose mu gihe yabaye iya kabiri mu mwaka w'icenda muri vya bibazo vya leta vyakorwa mu mwaka w'ishure uheze nk'uko bimenyeshwa n'umuyobozi w'inyigisho muri iyo ntara cimpaye Barthelemy ngo uyo mwimbo ushimishije bawukesha ahanini ukwitanga kw'imvukira abigisha nabo bose berwa n'ikibazo c'indero muri iyo ntara cimpaye Barthelemy akabasaba kubandanya bakorana umwete mu gutanga imyimenyerezo myinshi kugira no muri uyu mwaka w'ishure intara ya Bubanza ntitakaze ikibanza yarose kurikira umuyobozi w'inyigisho mu ntara ya Bubanza umwaka urangiye wa 2015 ushiro 2016 twashiwe kuronka umwimbu mwiza no n'umwimbu izindi ntara zaronse kuko twashoboye kuronka ikibanza ca mbere mwaka w'icumi umwaka w'icenda naho twabaye abakabiri twaba twabanje kuba aba cumi na kane hama tuba aba gatandatu twatanguye gukora rero haraheze imyaka itatu aho twatanguye gukorana cyane cyane n'imvukira ku buryo eh, imvukira zafashije rwose cyane ziradufasha guhimiriza baba ababyeyi ndetse mbere n'abaregwa n'abarezi kugira ngo bagarukire indero mu gutonda hakiri kare mu kugwiza udukorwa tw'imyimenyerezo kugira ngo abana bashobore kumenyera gukora no kwitegurira ibibazo kenshi rero imvukira zarafashije ziratanga uburyo nko muri komine musigati yabaye iya mbere mu ntara ikaba iya mbere no mu gihugu baguze amamashini ayo mamashini niyo yafasha haba mu w'icenda no mu w'icumi mu kugwiza imyimenyerezo abana baheza bagakora bariko bitegurira ikibazo cya leta ariko utwo twigoro twimvukira twarafashijwe kandi n'umugambi turiko turafashwa na, na umugambi bita fbp financement base sur la performance uwo mugambi rero waraduha uburyo maze bakerekana imigambi hanyuma bakatugurira ibikorwa twakoze mu byo bagura rero wasanga ahanini ari ibikorwa vya misi yose bijanye no gutonda kw'abigisha bakaraba ingene abarezi batonda ndetse mbere bakadufasha no kugira imyimenyerezo muri uwo mwaka ko turiko turakora umugambi misanzu wa cordega warahagaze ariko abayobozi turacafise iragi ryiza uwo mugambi wadusigiye wo gukora dukunda igikorwa dushira imbere ineza y'abaregwa bacu ninaco turiko turakora ubuya no guhimiriza abayobozi ndetse mbere n'abigisha kugira ngo batange imyimenyerezo myinshi ikomine y'inyigisho ya na intara ya cibitoke niyo yaronse ikibanza cya mbere muri iyo ntara muri cya kibazo cya leta cyo mu mwaka w'icumi icumi umuhanuzi ajejwe inyigisho muri iyo komine Alexi Nshimirimana amenyesha ko icyo kibanza bagikesha ugukorana umwete n'ubwira kw'abayobozi abigisha hamwe n'abanyeshuri akabasaba ko uyu mwaka bokongereza inguvu kugira bazoronke ikibanza cya mbere ku rwego rw'igihugu ukurikira umuhanuzi ajejwe inyigisho muri komine ya Bukinanyana boronka umwembo mwiza aho novuga nka twebwe ngaha ku buyobozi bw'indero mu ikomine twaragerageje ubwa mbere twahereye kugirisha amanama abanyeshuri kuko nibo begwa ahanini n'icyo gikorwa twaragiye mu mashuri cyane cyane mu mashure y'umwaka w'i w'icumi n'umwaka w'icenda turagerageza kumvisha abana ko ikikorwa uko bababwira ibyo bumva hanze y'uko ishure shingiro bazoca bataha atari byo ahubwo nibiga neza bashobora gutera intambwe bakaronka umwimbu mwiza kandi bikabafasha tugiye kugerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo turabe ko tutoguma gusa turaba mbere mu ntara ahubwo turabe ingene twotera n'intambwe twegereza uburyo natwe dushobora no kuba twegereza ku rwego rwego rw'igihugu ku buryo umwembe ushobora kandi kwiyongera gusumba ntitwicaye kuko n'abana barashobora guhava bibaza yuko bwa bundi bitogwa bagasanga bibaje ngo ko abo mu mwaka uheze babitoye natwe tuzobitora mugabo ugasanga mu by'ukuri si byo nicyo gituma n'ubu tuguma duhimiriza rwose kugira ngo abana batangure bimenyereze dukorere kandi no ku bindi bibazo bigenda biratorwa hirya no hino dukore n'ubwene mu mwaka uheze twabonye babajije n'imiziki nabyo tubikorere ko kugira ngo abana bashobore ku ibizino ngo ni imfungurwa ngirakamaro kuko birimwo ibyankenerwa bitari bike umubiri ukenera kandi ngo birafasha kwirinda indwara zitari nke nk'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso ivyo nibishikirizwa n'umushakashatsi muri kaminuza y'u Burundi Prosper Kiyuku uwo mushakashatsi agahimiriza abagwizatunga gushyira imitaya yabo muri uwo mugambi kugira imbuto z'ibizinu zikwiragizwe mu gihugu cyose kuri akurikira uwo mushakashatsi ibizinu n'imfungurwa ngirakamaro bose kuko ibizinu harimo ndemamubiri zishaka kungana ku rugero na ndemamubiri dusanga mu biharage cyangwa dusanga muri soja izo ndemamubiri ziri mu bizinu ni ndemamubiri umubiri wacu ushobora guhingura neza ibyo bita mu gifaransa digestibilite icya kabiri ni ukongera ko nuko mu bizinu harimo insanganyangaburo zitari nke zo mu bwoko bwa b ikindi dusanga mu bizinu turasangamwo eh, ibyunyunyu eh, bitari bike usanga tudashobora kuronka mu zindi n'ibinure biri mu bizinu ni bike cyane ugereranyije n'izindi mfungurwa mugabo icyo ibinure biri mu bizinu birushije izindi mfungurwa ni uko ibinure biri mu bizinu ni ibinure umubiri wacu uhingura neza ni n'ibinure mbere bishobora gufasha kurinda za ndwara zimwe z'umurindi w'amaraso kandi uzi yuko muri iyi minsi zigwiriye cyane mu gihugu birafasha kandi nko ku bantu barwaye za ndwara za diyabete biraheza bikabafasha ndetse nashaka mpimirize aba wizatunga abantu bafite imigambi uko ababishoboye boheza bakarondera ibyo byuma bakarondera ubwo buhinga bwo kugira ngo bashobore gukora imbuto kugira ngo nko muri izo ntara zose hashobore kuboneka abantu bagwiza imbuto bashobora kuzegereza abanyagihugu twaraka kuraba uburyo nka kaminuza y'u Burundi yokorana na cya kigo cy'ubushakashatsi izabu kugira ngo turabe ingene imbuto zo kwiragizwa mu gihugu cyose nibaza ko mu minsi iza ibyo biganiro ntibyagira icyo bishyitse ko tuzoshika ku ntambwe indwi ikomeye gose nshuti bakunzi mwariko murakurikira ano makuru twariko turabashikiriza ni ngaha arangiriye tukaba rero tubakengurukiye kubona mwayakurikiranye turakengurukiye Jean Claude Habimana yari mu buhinga bw’ibyuma. Jean Claude Nsengiyumva nariko ndabashikiriza nkaba ndabifurije kugira umunsi mwiza murakoze